ushikirije ngira icyo nshikirije ibyo navyo ni ibiki ego ngira icyo ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro ngira icyo ushikirije radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange iciyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushitse ku nyota gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije turasubiye kubaha mwiriwe nshuti namwe bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radiyo isanganiro tubaha ikaze bakunzi bacu ikiganiro mwacumvise n'igihe cyushikirije aho radiyo isanganiro baha akanya kubwira icyo ico mushikirije ku makuru twagiye turabashikiriza hano kuri radiyo isanganiro muri iyo ndwi turarangiza dusaba ufise icashikiriza kubigira mu rupfasoni no mu bwitonzi ntangere akavuga ku makuru twagiye turabashikiriza no kuri Radio isanganiro muri no ndwi turiko turarangiza ayo makuru nayo ni menshi ariko turabaza kwakira ku yange amwe muri iyo share makoto nije tugiye kumarana umwanya wahariwe kino kiganiro nayo mu buhinga bw'ivyuma Elia Kadogo ni wari katuma amajo ashikira hiwanyu igitegwa jenjembre bihingurirwa ngaha mu gisagara cya bujumbura hamwe na cyane cyane ku mutumba wa gahahe aho naho ni muri zone rubirizi muri komine ya mutimbuzi y'intara ya bujumbura byaribonekeje ko hakoreshwa ibintu bisa n'inyama zo mu nda amafu n'ibindi umukuru w'umutumba wa gahahe aho hahingurirwa ico kinyobwa akaba yamenyesheje ko abanyagihugu aribo berekanye amakenga bavuga ko akoresha inyama mu guhingura ico kinyobwa abacihereza bakavuga ko bamaze kubona ingaruka ku magara yabo amashirahamwe atandukanye akaba yasabye ko igikorwa cyo guhingura iyo mitobe cyo hagarikwa kuko ngo kitisunza amategeko nayo mu kigo BBN bakaba bavuga ko atanzu iri kirasha mu gihe mu bushikanganje bw'ubudandaji bemeza ko iyo mitobe ifise ingaruka mbi ku magara y'abantu ariko kandi ko bategerezwa no gukingira abagwiza tunga ayandi twabashikirije mu yajyanye n'umugo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi warakoranije umwihwezo mu ntara ya ngozi petero Claver ndayicariye ahagariye uwo mugwi akaba yamenyesheje ko bazoja barashikiriza abanyagihugu aho ibikorwa byabo bigeze ariko ngo hari n'ayandi makuru batazoshikiriza batagiye inama n'abahabahaye uwo murimo muri uwo mwihwezo bakaba baragabishije abakora muri uwo mugwi batanga amakuru ku bantu batari muri ico gikorwa cyo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ibikoresho byo kuvomera imirima ngo bigiye kwinjira mu gihugu bidatojwe ikori byashikijwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu rugendo yarimwo mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa kane Deogide Rurema akaba yamenyesheje ko ari mu ntumbero yo gufasha abarimi kuvomera imirima mu gihe cici hakoresheje ubuhinga bwa none aho nayo nashimye utwigo two kuvomera imirima twibonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu ubukene bwitoro bwarabandanije kuvugwa muri rino yinga turiko turasozera mu gisagara ca Bujumbura ibiteye umutima uhagaze bamwe mu bagendesha imiduga hano mu gisagara ku munsi wa kabiri aho radiyo isanganiro yaciye sitasiyo imwe yonyine niyo yari kiratanga igitoro mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura umugwiza umugwizatunga wo mu baransananiye uwahoze ari umuyobozi wa duwane mu kigo kijejwe gutoza amatori obere jowasi katanga n'abandi bakozi babiri bakorera muri ico kigo barengukijwe ubugira kabiri imbere y'umushikiriza manza mukuru akukira sentarigwanya ibiturire uko ari bane bagirizwa igiturire bakaba bafungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba kuva ku muhingamo w'umunsi wa gatatu utwara sentare akamenyesha ko amatohoza akibandanyayo n'ayandi abarongoye isoko yo kwa siyoni bamenyesha ko ari itunganywa ry'iryo soko asanzwe isoko ry'umuntu umugwiza atunga akavuga ati abadaheza ngo bakurikize iryo tegeko baraheza bakitura kumbure bakajya gukorera ku bindi bigo radiyo isanganiro umunyanya ku murongo alo muri bande mutwakuye muri hehe aterebere mu ntara ya cibitoki mu ntara ya neza na neza hehe eh, mugabo mupaka tatende umunywanyi yari karatwakura tubwira ibijyanye n'inzoga zanditse ko ubwoko bwatangawizi zikorerwa mu kayanza kumbura ababijejwe barabyumva gutyo baheze bakore kugira ngo amagara y'abantu ntasinze karundi munywanyi ku murongo wa lo radio isanganiro undi munyanya ku murongo alo alo alo kumbura umunywanyi wacu ntari ku murongo neza araheza atunganya agatelefone kawe mu buhinga bw'ibyuma yanyeretse undi munywanyi ku murongo alo ndabaye mwiriwe munywanyi wa radiyo y'isanganiro muri bande mutwakwe muri hehe alo kandi hari ikigo gishinzwe kubirwanya kubera iki kandi bakareka gusingira atanazi naho twebwe batoba tukaguma tugira ingorane mm. byosaba ko babishinzwe kubera ntacyo batoba twe tugira ingorane tukava mu mubera mm. yego amaradiyo ya bibisi na ntuze na na kwa ariko gaporo ibyo ntibiri mu makuru twabashikirije muri nondo ikumbure ibyo bishikiriza mu kiganiro iwanyu havugwa amaki akanya ntakajyanye n'icyo kiganiro wagira uduheretse radiyo isanganiro ikiganiro n'igihe cy'ushikirije aho ushikiriza akakubakiye cy'umviro cyawe ku makuru twabashikirije mu ndwi tuba turiko turarangiza umunyanya ku murongo alo Hello? kugira ijoro ryiza kumbura urabona ko leta yabiharugurukiye murota imana ngaho mu ngagara radiyo mhm. isanganira igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itanu n'ibiri undi munyanyi ku murongo alo ndabaye mwiriwe munyanyi wa radiyo y'isanganiro mwiriwe cyane muri bande mutubakuye muri hehe mhm. bo icyo nagomba kuvuga gusubiramwo mm. abandi bakivuze ni iki kintu numvise cyo ku mutumba rubirizi muri gahahe yego cy'ibinyobwa bikorwa hakoreshejwe ibikoresho biteye amakenga yego ni ukuri icyo kintu arakivuze ko mu ndwi iheze mm. heraba ukuntu abanyagihugu batugize nka tere yo gukina k'umupira mhm. urabona gute gute gakaryama fi gute babagize ko urubuga rw'umukinira ko gute urabona urubuga rwo gukinirwa gukinirwa kuntu babitugize mm. urabona ni uko mm, bavuze yuko umuntu ariko ariyungunganya mm. kugira ngo abarundi ntituhagwe kandi dufise akamaro mu gihugu cyacu hoko gwiki mm. bohagarika uwo mugambi bo uhagarika bakabanza gutohoza mm. bakamenya neza ko uyu muntu ibyo akora ari byo mhm. bahagaritse apana gukinira ku buzima bw'abantu muti rero kubireka bikaguma bikorwa bikaguma bishogwa ni ugukinira ku magara y'abanyagihugu none niba ko tuba turitere abantu bakinira ko ijambo novuga kuri icyo mhm. ni uko abo bantu babizejwe mm. urabona nk'abaza bakuru imitumba mm. umuntu yakoze sosiyete bajya kurangura abakuru imitumba babibona hmm. polisi ikibibona hmm. ni ukuvuga abo bantu nibatange telefone abanyagihugu bose tumenya tuti tubonye ahantu hakorerwa ibintu nk'ibyo tukabaza hakiri kare ko eh, ibyo bintu bizwi n'amategeko mugabo abakuru b'imitumba babafate kuko hmm. nibo bonona kuko ntibatanga inkuru mutikumbure rero ako karorero k'umukuru w'umutumba wa gahahe nako kwigana eh, ataka karorero k'umukuru w'umutumba wa gahahe na karorero keza n'abandi bo kwisunga gushobora kwitoza muri icyo kibanza Eh, hariho n'ikindi nyine gikurikirana hagati y'icyo nyarukije nsigaranye mm. bibiri ngo harimo ijambo mwavuze mu kinyamakuru ryavuziwe umengo ryavuze mu gihe hari igikorane mm-hmm. baciye bafatira abapolitisiye nibyo batwubiriye dushikiriza bene gihugu mm. barakwiye kureka gufatira kuri kijya kintu nk'uko mubivuga hoye Richard Siduka ubwo yene cyangwa agafuriye bakacakora agafuriye kangana n’ugwara amazi akuzura agacadengera mu ibarabara ibarabara rikaca ripfa hmm. urabiye nk'ukuntu banatubwiye ku maradiyo batubwira ko iri barabara riva mu kibitoki e, riva hafi y'igihanga riza hakurishani ibarabara rikora ko kumbura birafise n'abahinga baheza bakabikurikirana ngira ngo ntibyoheza rya kigwigereza kwije ibyangombwa ariko ikimumbiro cyane cumvikanye ati abajejwe gukora iby'amabarabara n'ibikwita gashi barabe hakorwe amabarabara akozwe mu buryo bushimisha kandi buramba icyumviro cyane cumvikanye kajyamafi yego nukuri ivyo bintu tabashimira ko yewe nakunda gutegera ugutwi iyo radiyo mm. ariko abantu rero batwumva nabo ntibakumbure babone ko bene gihugu tubona nk'ayo mafaranga y'ingurane buca ko ribarabara rya azova tuzohava tuya ariko twumvise ko harimo amahera y'ingurane n'ay'umusada murakoze cyane batari gukora ibintu byiza mm. reka ndangirize kuri aka kamwe ndanyarutsa byanezereje kumva yuko bocisha egome gutwara abantu n'ibintu mu kiyaga cya tanganyika mhm. kuko mbere aho babivugiye kuva kera hariho umuntu ugewe nakuze ndi umwana muto yari yaritabye imana ari umujournaliste yitwa mutana atanazi hmm. bavuga ko tanganika ah, igitoro kizohora gica mu gutanganika ibintu byose eh, byanikere byande kumbure byo bava bigabanya n'igiciro ku eh, kubidandaza abanyagihugu dupfuye ibintu bigakena bikabura ntibacishe mwaho gusa ababiraba barabintu n'ibintu hmm. barabe yuko Eh, abo bantu ibyo bikoresho baza gukoresha mu kiyaga ari ibikoresho bigezweho bikomeye bitazohava biza birahamba abarundi mu kiyaga cyangwa ingenzi mu cyango ngo ngo byazamye babanze babisuzume neza ko ari ibintu bikwiye hama murakoze kuba mwatwakiriye yego ariko mugabo rero yuko ndaraba kuburyo ukuntu bavuze yuko ngo batora ngo mutwe mu nda zikuve eh, urumva niba nk'abamitirima baba basanzwe iyo mitobe murumva ko atari heza ibyo byavuze kumbure abahegereye nta bahinga babijoje kumure baragico bashikiriza ko tuzoba natubaronderera mugira ijo giza ngaho munyabikere eh ariko mutusibe yisanganira sabwe kera cyaguye amafaranga cumi n'abiri kumbure duga ku ijambo neza na neza ku cyo umukuru w'igihugu yashikirije yashikirije yuko mhm. ni sesari sesiti ishobora kubaka amazu iri kuri adandaza ibyo byari byo mu ndwi irangiye aho mu ijambo yari yagarutse avuga mu ijambo yashikirije abanyagihugu ariko tuko tubashikiriza mukagira icyo mushikirije ku makuru yavuzwe muri ino ndwi munyonyo radiyo isanganiro mudutunge kumbure muzoheza mwakure mu kindi kiganiro rero nibadakoresha kubera ko umunyagihugu hmm. abonye n'ikintu cy'ibidandazwa mu ibotike ni ibisanzwe gutegura hmm. kandi bitangazwa nuko bimwe muri ibi bintu bya nzenjendo usanga biriko n'iyi etikete hmm. yerekana ko bijya kigo OBBN yemeye ko ico kintu atanga ingorane cogira ku magara y'abantu ego rero nibaza ko leta yogira icyo ikoze igashyiraho komisiyo ikiga ibyo bintu kugira ngo ubuzima bw'abanyagihugu ntibubangamire yego aho nta kintu kinyegeje inyuma kumbure icyo kinyegeje inyuma wowe utakibona nanje ntakibona ntaco tweza tuvuga ariko ku bwawe hokugwa iki cyo kugwa nande yarega hajya ikintu kiriko kiravugwa kikavugirwa ku iradiyo hmm. urumva wibaza ko wari wafise ubwenge hari karakivuga mugabo ego birashika bo bakaba baravyigiye hmm. mugame niko ababwira bumva hmm. umaze kuvuga ati iki kintu ntikikwisa ibisabwa n'amategeko tubahaye amezi atatu amezi atatu agahera mhm. tubongeye ikiringo c'ukwezi yegome ntibirasuzuma wowe uri nka de waca wibagiwe icyo wiyumvira kumbure nicyo natwe duca tugubaza ati gira icyo ushikirije ku makuru twavuze ku bwawe wiyumvira iki yewe nta nini kuko nka genda umunyagihugu mutoya mm. nta kintu ushikiriza mugabo nk'abo badukurira aribo tugeje kw'amaso mm. nibadukurikiranira hama nabone biko bitakaci bikebuke kuko tuca tuguma tumva umengo harimo inyungu zabo twe tugonze tugende nta Chumvyo chawe Eric kirumvikanye kandi kiratomoye ababijejwe nabo kumbure bagiye kwikubita gashi bagira ico bakoze kugira ngo magara y'abanyagihugu yoye gusinzikara ijoro ryiza huherereye Dawa namwe mugize neza ngaho kuri radio isanganiro Murakoze radiyo isanganira igihe cy'isaha zibiri n'iminota umunani umuntu yaba akwiye guhagarikwa kabisa ego jamari ikinyobwa kumbure abaserukira hamwe shine and arise and shine burundi bahingura ikinyobwa cya fangasi bavuze yuko abo bantu ataco bapfana kumbure bo abandi wewe nawe uti kumbure byogenda gute Eh, ariko n'ujya mushikirangange yaravuze yuko hari ibintu batarabahereza urumva nabone niba ariko bakora bizunga amategeko mhm. eh, urumva gikuru ni uko borabanye n'inyungu z'abanyagihugu ntibaze baragira baraba ibintu biriko birica abantu bakaca bareka nk'uko onye ibyiza ni uko boraba bakabikura mu nzira ukora mu kuri agakora mu kuri alo ndabaye mwiriwe munyari radiyo isanganiro muri bande mutwakuye muri hehe ngendurutse bari tazari wo mu giterane baratazaro mu giteranyi aho ni mu ntara ya cankuzo sabwe ikarugunda ikarugunda ni mu ntara ya cankuzo baya giteranyi giteranyi eh ni mu ntara iyi Bosco duza kajwi utwakuye uri hehe? Ibururi. neza na neza amajahe gabosiko. Bosco kumbura hagara neza uheze usubira utwakure ariko nitwe turayaga twumvikana. Undi munyanyi ku murongo alo? mhm. narondere amacupa ariko imenyetso kwa buraseri Mhm. urabona buraseri nta muntu ayivangira mhm. ibidaji byayo biba biriko nawe nakora umuntu abonye ntuzi ikinyobwa cy'amira ati kicakorewe hanaka nabonye nabo baza bamaze kwemererwa mhm. bakore umuntu wese acagira komande y'ibidaji gwiwe kidasa n'icabandi cyumviro cyawe kirumvikana kandi kiratomoye eh akanyuma Kenago muvuge ko kujya muntu w'ubujumbura atunze bijya bikoko Ivyo biri mu makuru twabashikije kuri radio isanganiro none ndigahosika Yego mwaravuze umuntu atunze ibikoko w'ubujumbura ingona n'ibindi ibyo ntibyavuze mu makuru yo muri ino ndwi kumbure tuzohaza wa kure mu kindi kiganiro radio isanganiro tugeze ku gihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri mu akanya nk'iminota iri hagati ya munani na cumi kugira ngo mugice mushikije umunyanyi ku murongo wa alo ndabaye mwiriwe munyanyi wacu muri bande mutwakuye muri hehe Silvestre Chubampora utihinda ni mu ntara ya Muyinga alo ndabaye mwiriwe munyanya radiyo isanganiro muri bande mutwakuye muri hehe Ernest mugatumba ni mu ntara ya Bujumbura Ernest warumvise amakuru yashikije kuri radio isanganiro doga kwijambo gushiki ico ku makuru twabashikirije mm muti mbega mwebwe muri mu gisuru mwo bitandukanya gutya mwamaze kumva yuko bamwe bavuga bati nibyo turakora ariko ntitwisunze amategeko abandi bakavuga bati mu bushikiranganje bakagira bati ikiringo twarabahaye kugira ngo bashobore gukora bisunze amategeko ariko aho n'agatima ka muntu gaheza gagaca urubanza undi munyari ku murongo alo alo none ko numva umushyikiranganje yari yabivuze ko hari igihe babahaye ikiringo bogeza ko hmm. kuko none batobahagarika kugira ngo bisunge amategeko nyine akwiye icyo ni icyiyumviro cyawe kandi gitomoye ababijojo kumbuye baca babyumva jona turakenuye undi munyari ku murongo alo ndabaye mwiriwe munyanyi radiyo isanganiro mu bande mutokwe muri hehe gende eh, ni karusi Claude Ibuhonga ibuhonga ni mu ntara ya Bujumbura tuga kwijambo gira ucishikije ku makuru twashikijana kuri radio isanganiro eh nagomba mvuge ku cyo kinyobwa no kuvuga yo kikiza abantu bavuga yuko ngo ari kiza kugira radio bitavugwa abantu bagashima ko ari kiza eh icyo kinyobwa mm Nini tunja barababeshera nikigwaza mm kuko nakigwaza niwe kwa bagume babandanya aho leta yaba yaduhiye mm yani kigwaza kweli uko itera ingwara batajagarika n'ingoga nako bobongera ikiringo ngo ngo babe barakora andi yo kumva bitera cyumviro cyawe cyumvikanye ndahize kandi tubipfuze ijoro ryiza murakoze nino ngaha ikiganiro gicushikirije kigarukiye tubakenguruke mwebwe tuamwa twakuye dukengurukire uyu yatwakuye yitwa Gilbert muri commune Bukirinanyana ni mu ntara y'Ibitoki uwitwa Alphonse yatwakuye ari mu Cibitoki uwitwa n'abandi bose batandukanye mwatwakuye muri mu mihinga itandukanye igihugu tubipfurije kugira ijo giza murotimana murarahajyana hatajyana hari umwasi muinga winga bw'ivyuma yari yari akadogo shaye makotinje twateramanye kuri mikro na Gawane ngira icyo ushikirije ngira icyo nshikirije ibyo nabyo ni ibiki ego ngira icyo ushikirije